com a cobertura dessa tragédia que aconteceu com a delegação da Chapecoense que estava viajando para Medellín, onde disputaria o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional da Colômbia, esse jogo que aconteceria amanhã. A vida passa o tempo voará também. Antes de sair de casa, diga amém. Olhar pro céu, agradecer que vai viver. Que o mundo gira sem saber o que vai fazer. E a saudade no seu peito a apertar. Olhar pro céu e ver que lá é seu lugar. E o final a gente nunca quer chegar. Mas esperar que um dia isso vai mudar. A sua família deu um beijo e disse tchau. Mal tu sabia que dali era o final. Só tinha guerreiro na vida era conquistar. Fazer de tudo pra uma taça levantar Sentar no seu sofá e olhar para a TV Uma tragédia que hoje veio acontecer Olhei ao céu, meus olhos veio a lagrimeja Mas não sabia que ia acontecer, sei lá Meu coração apertou e olha o que aconteceu Vários irmãos que jogam bola hoje tá com Deus E lá no céu o campeonato começou que muitos foi, mas hoje nunca mais voltou. Fechar os olhos, agradece Deus, amém. Porque o tempo passa, a hora vai e vem. A única coisa que não dá pra voltar. Se tu fechar os olhos, não tem como acordar. Se tu fechar os olhos, não tem como acordar.